Ad die wet probeer hou het so dat hulle in die rechte verhouding met God kon wees, dit nie recht gekry nie. Hoekom? Wel, omdat hulle die wet heeltemal verkeerd gehou het. Hulle het gedink dat God hulle moest beloon voor al hulle goede dade. Hulle het nie eens die Messias herken toe hy voor hulle in die pad kom staan het nie. Daarom het hulle oor Christus gestrykel. Dit is waar wat Jesaja oor hulle geskryf het, oppas. Ek het een groot rood daar op die berg Sion, die plek van verlossing, neergezet. Als jy nie mooi kyk nie, gaan jy daar oorval, hy is een rots wat vir baie mense aanstoot gee, elkeen wat in hom gloe, sal nooit oor hom struikel of val nie.